dersi Tevfik Allah Azze ve Celle İbn-i Kudame Resulullah diyor ki eğer ülkede veya başka bir şeyde bulunan müdafikin bulunduğu sözü bilgi olursa yani herhangi bir taraftan dolayı müdafikin elitinin neresinde olduğu belli değil ise kesin olarak bulunduğu bölgelerin tümünü yıkar yakın olarak bildiğim bölgelerin tümünü Mevlüt Rahimullah diyor ki وَاَنْ خُفْيَ مَوْضِعَ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ اَوْ غَيْرِهِ غَسَلَ مَا تَيَقَّنَ بِهِ بَصْرَهُ hadisede veya başka bir şeyde bulunan necasetin bulunduğu bölge gizli olursa yani herhangi bir sebepten dolayı bu necasetin elbisenin neresinde olduğu belli değil ise yakın olarak bildiği bölgelerin tümünü yapar yani ne demek diyor ki müellif rahmanallah eğer herhangi bir bölgeye ki bunu elbise diyelim ki burada zaten elbise diyelim Mesela hangi bir bölge veya elbise necaset bulaştığı zaman ve sen de o neca necasetin elbisenin neresine bulaştığını bilmiyorsan yakın olarak bildiği bölgelerin tümünü yıkarsın mesela ne elbisenin iki kolu var bu ikisinden bir tanesine necasetin bulaştığını biliyorsun ama hangisi olduğunu bilmiyorsun sadece bildiğin şey mi burada emin oldum necafetin elbisinin sadece kollarına isabet edecek kollarından bir tanesine yani kolları dışında başka bir yere isabet etmemiş ancak kolların kola isabet etmiş ancak hangi kol belli şimdi sen elbisenin temiz olduğundan ne zaman nesin içinde olursun ikisini beraber yıkarsan değil mi çünkü bilmiyorsun yani eğer gömleğin mesela sağ kolunu yıkarsan ihtimaldir ki sol kolunda çünkü bilmiyorsun sol kolunu yıkarsan ihtimalin sağ, kol, e, sağ koldadır yakın olman için bir çaren var ve bunu üçünü beraber yıkar veya diyelim elbise var elbiseye necasetin isabet ettiğini biliyorsun ama elbisenin neresine bilmiyorsun ne zaman elbisenin temiz olduğuna yakın içinde olursun elbisenin tümünü yıkarsın veya diyelim bedenini necaset isabet ettiğini yerden bir küçük sıçradı onu biliyorsun bedenine isabet etti anladın mı anlarda göremeyanda ayağında olabilir elinde olabilir sırtında olabilir saçında olabilir vesaire ne zaman temiz olduğunda yakın içinde olursun bedenin tümünün yıkarsın bu dört mesele göre de böyle dört mesele göre de ne? böyle mesela bu evdeki hava havya nezaket sağladı bilmiyorsun havyanın baş tarafını, orta tarafını yan taraflarını vesaire bilmiyorsun ne zaman yakın içinde olursun hepsini yıkarsın tamam o yüzden e, Mevlüt Rahimullah burada onu belirtmek istiyor eğer sen diyor eğer elbisede veya başka bir yerde bulunan nezaketin bulunduğu bölge bilgi olursa o nezaket yani herhangi bir sebepten dolayı bu necasetin elbisenin neresinde olduğu belli değil ise yakın olarak bildiği bölgelerin kimliği kar eğer yakın olarak bildiğin bölge korsa o zaman o bölgelerin kimliği karşı nedir o bölge iki kol eğer elbisenin kendisi ise o zaman elbisenin kendisini yıkarsın tamam bu dört mesele göre böyle Bakar bazı alimler diyor ki burada taharri edersin Taharri ne demek yani araştırırsın, tahmin edersin, işler edersin işgal edersin ondan sonra zannına galip gelen yeri uçarsın Allah alem razı olun cümlemiz Mevlid İbni İbrahim Rahimullah diyor ki eğer tahur olan bir su tahur, olan bir hiç olan bir suya hangisinin temiz hangisinin pis olduğunu alır özünde özüne benzer şekilde benzerse her ikisini de terk ederek sevim etme yolunuzda Rahimullah diyor ki İnşebehe ma'un tahurun bi necesin ve lem yecid gayrahuma fe'emme ne yaparıkuma Tabi ben bunların hepsini te, e, tefsiri tercüme ettim Tefsiri tercüme ettim Yoksa metnin aklına bağlı kaldığı zaman zaten çok zor iş Aklına bağlı kaldığı zaman, kaldığı zaman anlaşılmaz Tefsiri tercüme ettim diyor ki Rahimullah eğer tahır olan bir su tahır ne demek? bunu geçen derslerde anlatmıştık kendisi temiz olup temiz olan su tahir ne demek? temiz olup temizlemeyen su pis ne demek? temiz olmayıp ve temizlemeyen su tamam o yüzden zaten fıkıh kitaplarına baktığımız zaman çok tarif etmişler bunlar mesela derler ki tahır su için ee, tahirun bir nefsinin mutahhirin mukayyedi kendi nefsiyle tahir temiz olup başkasını temizleyendir şey. tahir sınıf tarifi tahir sınıf tarifi ne demek? tahirin bir nefsihi gayrı mutahhirin bir gayri nefsi kendi nefsi içinde temiz olup başkasını temizleyendir tamam fikri için huve nedesin bir nefsihi ve bir gayri ve, e, ve böyle tarifinde çok net bir şey yok bu ne diyorsun diyor e, nefsihi gayrı mutahhirin ve gayrı demişler kendisi pis olup da başkasını da zaten temizlemeyen hatta başkasını da pisleten şu demek şimdi o zaman tahir ile tahir anladıktan sonra müellifin sözünü dönüyoruz diyor ki Rahimallah eğer tahir olan bir su yani temiz olup temizleyen bir su pis olan bir suya hangisinin temiz hangisinin pis olduğu ayırt edilemeyecek şekilde benzerse her bir ikisiyle terk ederek temin etmemelidir yani Rahimullah diyor ki bir tane su var veya pardon iki tane kap var diyorum ve iki tane bidon var önemli değil içinde ne var? su var ve bu ikisinden bir tanesi e sen bunu ayırt edemiyorsun hangi bir sebepten bu çok sebep olabilir yani mesela diyelim içerisinin nezaket bulaşmıştır bu nezaket rengini değiştirmemiştir tarım da değiştirmemiştir diyorum ama kokusunu değiştirmiş olabilir değil mi? E sen de bunu tıkalı ayırt edemiyorsun koklamak için ya mesela bir sürü sebep olabilir ya rengini değiştirmişsindir Bir görmüyorsundur bir görmüyorsun. sürü sebep olabilir veya köpek yaladır değil mi kaptan bir tanesini. ama hangisini bilmiyorsun az önce görmüştüm köpek bir bir odadaydım oradan çıktım tam çıkarken pardon pardon bir odaya gidiyorsun tam odaya giderken biri çıkıyor oradan diyor ki orada e, odadaki kapısı var bir tanesinin çıkacaktı o adam da salih diyor sen sözüne güvenmem ama sana söylemeyi mutlu hangi kapı veya söylemedi her yani bir sürü sebep olabilir senin tartışman için tamam mı? Şimdi bu iki su yani tahir olan bir su ile tahir olan bir su ayırt edilemeyecek şekilde herhangi bir sebepten dolayı ayırt edilemeyecek şekilde birbirine benzerse ne diyorum Elif Rahimahullah ikisini de bırakarak temin etmelidir sen abdest alacaksın bir gün biliyorsun ki iki kaptan birisinden köpek yaralı sağdaki kap mı? yani sağdaki kap e, suyun düştü yoksa soldaki kaptaki suyun düştü bilmiyorsun ne yapacaksın? ikisini ayıp da öğreniyorsun yani ayıp etsen zaten hani korkusundan kadından bir sürü şey, şey olur ayıp etsen zaten ona göre muamelini yaparsın ama ayıp edemiyorsun herhangi bir sebepten dolayı Şimdi terk edip ne yaparsın temin etmeye yönelirsin şimdi bu Hanbel'in yazadığının müfredatlarında Bunlarında da işte bu Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır bu Şafii mezhebinin müfredatlarındandır vesaire böyle bir cümle duyduğun zaman ne anlayacaksın yani hangi mezhebin müfredatı olarak yüklediyorsan o mezhep diğer dört mezhep arasında tek kalmış demektir bir şey yani şimdi burada ne dedi Elif Rahimullah ki biz şu an kim ne mezhebini okuyoruz öndeki fıkıh mezhebini okuyoruz bu kimin? İbn-i Kudan'ın i̇bn Kudan'ın kim? Hanbeli mezhebinin başta olmak üzere tarihten bugüne kadar en büyük fakiri arasında yer alır hatta İbn-i Teymi'nin dediği gibi Şam'a izra eden sonra İbn-i Kudama'dan daha farklı bir şey şimdi İbn-i Kudama'nın bu sözü kimin sözü olmuş olur? Hamdol tamam şimdi o zaman iki tane su var biri temiz biri pis hangisini ayırt edemiyorsun sen de şimdi bırakıp temin etmeye alacaksın işte bu mevzu bu şekliyle Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır yani Hanbeli mezhebinde mesela içerisinde diğer ilk üç meselede muhalefet etmişler tamam veya diyelim ki bir mevzu var bir, e, bir mevzu var diyoruz ki bu mevzuda bu mevzuya şafi A diyor tamam e, desem ki Şafi A diyor ve bu A olayı Şafi mezarının mütevelliklerindendir ne demiş oluyoruz yani sadece A diyen kim Şafi diğerleri başka bir şey söylemiş o zaman bu mevzuda Hanbeli mezhebi tabi kalmıştır yani çok tarafından yani Hanbeli mezhebinin mütedatlarındandır fıkıh kitabında da gördüğün zaman zaten öyle anlayacaksın bu meselede Hanefiler ve Şafiler diyorlar ki hayır iştihat ve taharri edersin iştihat ve taharri edersin yani ne demek sen suyu gördün iki tane su var bu iki suyu bir fitik bir temiz ve sen ayırt Bu burada sen iştihat yoluna gidersin taharri yoluna gidersin çaba gösterirsin sen koklarsın tadına bakarsın tahmin edersin çöpe itibar diyor mesela ayak üzerine bakarsın yani veya diyelim ki bir çocuk daha önceden e, oraya izlerini yapmıştı ha, izlerle hangi kabının da damlaları var etrafında mesela yani bir sürü e, gereksiz bu tabir sahipse iştihar edersin ve ona göre ne yaparsın ona göre zamanın galip geldiğiyle anlarız diyorlar ki çünkü buna örnek dinde çok mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor işte namazında yerlendim mi yerlenmedim mi diye mesela şüphe eden bir insan için değil mi? bu şikayet ediyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor la yuntarif hatta yasma kavten ev yecide yaşam o kişi namazdan ayrılmasın yerlendim mi yerlenmedim mi şüphe edecek namazdan ayrılmasın sanki korku veya ses hissedince. tamam şimdi o adamda koku veya ses hisseden adam şey hissetmeyen adam namazı ne yapacak? bozmayacak değil mi? abdestini soracak peki yüzde beşte yüzde onda bir ihtimal olsa o adam abdestini bozulmuş olabilir mi? olabilir mi? çünkü hissetle öyle bir şey çünkü Nebi Sosan diyor ki hissederse koku ve ses kişi koku da duymayabilir çok basit bir yerlenme olduğu için koku da duymayabilir ses de hissetmeyebilir ama şeriat durum onu zalere zanla mükellef kılmış şimdi zanla tabi bu fıkıh çok uzun bir konu zanla ne zaman anlayabilir çok uzun bir konu ancak e, sadık böyle kaba bir e, anlatışlar bazen galebeti zanla ne olur amel bu bugün de kesinlikle yine adam için 4 şahit gerekir değil mi? tutarsın ne yaparsın 4 şahit şahitlik edersen ona göre hak rızası uygularsın ama bu dört şahit şüphe olduğu halde yanıltabilir mi? ihtimalen yani yüzde on da bir de olsa ihtimal var ama din seni galebe tuzan bir mükellef kılar çünkü bu ümmete çok meşakkat tamam bunu anlayamadım e, şimdi bakalım böyle şimdi mesela şey olayı onlar bir örnek verebilirsin mesela namazda üç mü kıldın dört mü kıldın değil mi eğer şüphe içindeysen amel farklı ya galebe tuzan üzereysen amel farklı değil mi onun sayısını diyor Nebi Sallallahu Eğer 3 mü 4 mü ayırt edilemeyecek şekilde ise 3 sayacak Değil mi? Ama zannına galip geliyorsa 3 veya 4 ona göre amel edecek Doğru mu? Hadislerde öyle Yani demek istediğim ne? Galebet zan ile amel edersin Şimdi işte burada yaklaşarak Şimdi tam şu anda e, şeyleri marifleri hatırlamıyorum bu konuda diyor Allah-u Alem marifler ihtimalen şafiler ve hanifiler gibi şeyler veya e, aralarında böyle bir tavsil de olabilir şimdi o tam hakkında olur tamam Ee, önemli değil ama dediğim gibi bu Hanbeli mezhebi burada tek kalmış Şafi ve Hanefi mezhebi diyor ki hayır işgal edersin tahabe edersin araştırırsın kayınlara bakarsın ona göre amel edersin aynı namazdaki bir insanın hiç mi kıldım dört mi kıldım olayını araştırmanızı bileceksiniz tahmin edip ona göre ne yapmış gibi muamele etmiş gibi veya namazda yerlenip yerlenmeyen bir insan araştıracak ne, ne gibi bir araştırma yapacak koku bilmeye çalışacak veya ses duydu mu ona bakacak o yüzden diyorum ki işte bu mevzuda da böyle yani İslam burada taharriye taharri araştırma çaba göstermiş taharri etmiştir kişileri o yüzden sen orada su varsa burada ve bu iki su birisi pis birisi temiz pis mi temiz mi diye edemiyorsan aynı o namazdaki adamın üç mutlu olduğunu bilmiyor ve bir çaba gösteriyor ve o çabaya göre bir amel işliyor veya namazda yerlenme olayı vesaire aynı bu adam bir muamele yapacak ne yapacak? taharri edecek kişi şey ve galebet uzmanına hangisi şey gelirse onunla ne yapacak? amel edecek tamam ha sonradan e, anladı ki fitriye isabet etmiş ne yapacak onlar bilmiyor onlar namazda gidiyor yani bir insan üzerine necaset vardır namazdan sonra o necaseti gördüğü namaz ziyade edilir onlar ayrı mevzu onlar uzun hikaye bizim şu anki konumuzla zaten ne alakası şu an e, direkt olarak yedik şimdi olayı tasavvur ettik mi bu şekilde ha, o zaman anlat bakın bu Hanbeli ile Şafi ne diyor aralarında farklı Hanbeli diyor Şafii ve e, Hanifi ayrılıyor ne diyorlar temiz vakit su varsa ne yapacaksın hayır edemiyorum edemiyorsan edemiyorum temizliksin bırakacaksın suları temizliksin davranı rahmetli şimdi bu yapacaksın ha ipucu edin tahabe yapacak tamam sahabe olacaksın yani o suyu koklarsın değil mi necaset kokusu geliyor tadına bakarsın geri görürsün az da olsa değil mi ee, veya bir e, rengine bakarsın bulamadın etrafında e, necaset var mı hangi tadın gibi mesela bir sürü ne olur tabi o zaman mezhepler arası görüş var tamam. ancak Allahu alem ilim Allah'ın katında razı olan görüş hamdelerin görüşü raci olan bir görüş tercih edilen görüş Allah-u Alem hamdelerin görüşü çünkü ahi şer'an aslı mümkün olan varlığı yani şer'an aslı mümkün olan varlığı söz konusuyken tahazi evet olmaz bu bir kaybı yani ne demek şimdi burada şer'an bir şeyin aslı var nedir bu su şimdi su var değil mi bizim abdest aldığımız anlamı için Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki ya Allah'ın anlamı zaten cümle salatı fakiru vücuhakum ey inanılanlar namazı kalktığınız zaman yüzünüzü yıkayın değil mi enzenna min sana imaen tahurun bir şey sebepten şey suyun suyunda nezul aleykum min sana imaen tahurun diye o size ne gökten su indirdi onun içinde demiş Nebis Aslan'ın söylediği gibi elma o tahurun daim su şey, su temiz olanı bir şey kirlenmez derhasıl e, bunda icma var zaten asıl nedir? su peki su bulamayınca Allah subhanahu ve teala suyun yerine bir bedel koymuş mu? koymuş nedir o bedel? işte bedel ortada bir şeyin bedeli varsa ve bu bedel şer'an mümkün olan bir şeyse kullanması o zaman başka bir kapıya gidemez anladın o yüzden Allahu Alem burada raci olan kim? Raci olan hamdelerin görüşünü aslen bir insan bu türlü şeylerde ki ileride gelecek bu türlü şeylerde taharriye başvurur yani şafiler ve hamdelerin dediğinde araştırmaya ancak ne hariç bir şeyin bedeli varsa o zaman taharriye gidemezsin çünkü Allah subhanahu ve teala bedel koymuş oluyor tamam su bulamazsanız temin edin diyor Allah subhanahu ve teala şimdi e, bu talebesinin mesela bazı konularda özellikle ne yasalarıyla siyah silahla alakalı lafızların delalet ettiği manaları yakalama açını kaçıyor mesela şimdi bakın Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki selam tecrübüne ve lem tecrübüne en ee, tekeyemmen su bulamazsanız ne yapın şimdi ayette biz ne zaman su bulamadığımız zaman e, pardon ayette e, bizim için müminler için ne zaman kendine gitmeye izin veriyor Allah subhanahu su bulunmadı bak şimdi şu bulamama olayını tırnak içerisinde zihninde tut şimdi bulamama bıraksın şimdi genelde adam özellikle adamın veya çok okumayanların av, adam adam tabakanın ki bunu haklı olarak öğrenmişler ve bunu hatta birçok ilim talebesine bırakır vücudunda ilk tasavvur ettiği şey su bulamama yani su yok burada biliyorsun mesela çöldesin su yok sevmiyorsun işte bu çok bir dar görüştür aslında ayetin siyasidatıyla alakalı Arap dil edebiyatıyla alakalı Resulların delalet ettiği ile alakalı kabrin müşterakın olayı var vesaire bütün e, bunlardan uzak bir düşünce bu doğru olmakla beraber çok eksiktir dar bir düşünce çünkü bak neden? Şimdi ayette bulamama Yaptığını atmak istedim Şimdi ayette bulamama olayı umum olarak gelmiştir Nasıl? Umum olarak gelmiştir Şimdi su bulamama yani su bulamama ya hissi olarak olur Yani hissi ne demek örnek verelim Diyelim ki çöldesin su yok hiç su yok hiç yani madde olarak hiç sen su mu yok bakıyorsun etrafında su yok bu kadar hiç olarak ve bu şekilde bulamam buna bulamama demiyorum bu Abdülhamid'in hem Arap dilinde hem cümle siyasi silahlarında bu kullanılır bu marif bir şey tamam mı? ya da hükmü olarak su bulamamalık yani düşün mesela diyelim şu bardağın içinde su var doğru mu? şimdi ee, şu suyun yarısının yarısı yani şuraya kadar bir şey benim abdest almam için yeterli mi? abdest almam için yeterli mi? Değil. Elini yıkamak için bile yeterli olmaz. Yani zor olur değil mi? Belki bir kere zorla etrafında göz vererek yıkarım. Sadece elini. Şimdi ben şu kadar su bulsam şu kadar su bulsam yani 5 gram kadar bir su bulsam ben su buldum mu bulmadım mı? buldum mu bulmadım buldum su buldum ama eksik bu cümle su buldum ama hiç sen mi buldun yoksa hükmen mi buldun hiç sen buldun hissi şey olarak suya içsem değil mi su isteyeceğim döksem elime atacak bir de hissi şey olarak boğazına ama hükmen ben su duramının hükmünde miyim bu ayete göre temin edebilir miyim bir hiddetik hayır temin edemezsin sen temin etme hakkın yok dese neden çünkü Allah sana su bulamazsan diyor sen ise suyu bulun dese ne diyeceğiz o ben su bulundum bir insan dese ki dese ki hayır bu suyla abdest alacaksın temin edemezsin ben de diyorum ki yani niçin temin edemem ki su yok adam ne diyecek bana da diyorlar neyse de diyebilir yani mantığı yakalamazsın ne şunu soracak hayır sen bu suyla abdest alacaksın yani diyorum ki niçin e çünkü Allah ayette su bulamazsın diyor sen su buldun az veya çok Allah bahsediyor ki az veya çok burada ne diyor Allah subhanahu aleyhi su bulamazsın bize ne diyor şimdi burada bulamama olay, olayı hükmü olarak ne şey hissi olarak bulamama olayı yok yani bulmuşsun ama hükmü olarak hükmü olarak ne hükmü olarak suyu bulamamışsın. tamam o yüzden zaten bütün fukahalar hangi akıl etmiş sor e, beş 5 gram bir suyla tamam yani bir avucunu bile zor ıslatacağım bir suyla su olduğu zaman sen zaten kremini edebilirsin herkes söyler tamam bunu al o yüzden bulamama ya fitsen olur ya da ne olur hükmen olur mesela hükmen bir örnek daha şimdi diyelim ki ben hastayım yatalağım değil mi şurada uzandım benim 2 metre ilerinde su var bir kovanın içerisinde ve bu evdekin su ben diye falan yerimden kalkacak halim yok ama temin etmeye gücüm var çünkü tam böyle yanı başında ne var toprak var şimdi ben temin namazı terk mi edeceğim ta birisi şey gelip bana evet, o suyu şey ulaştırıncaya kadar o 2 metre ilerinde uzanamadığım suyu şey ulaştırıncaya kadar yoksa temin mi edeyim temin edeceğim değil mi şimdi bu, bu hasta su buldum bulamadım soru burada tafsir bulamamaktan niye kastediyoruz hissi olarak suyu buldu ama hükmü olarak bulamıyorsun o yüzden ne yapacak yine bir hasta daha düşün doktor vücudunda öyle bir e, yaralar çıkmış ki mesela kollarında ondan sonra diyelim ki ayaklarında falan doktor su isabet ettiğini düşünüyor ya üzerinde evet şu uçağı da gitmeyeceksin şimdi? ve bu adamın bu adam da evde evinde çeşme var şarap şarap su geliyor tamam bu adam ne yapacak abdestiyle ab, e, yani abdest almadan çünkü doktora saklamışsın diyormuşsun abdest suyu kullanmadan mı abdestiyle namaz kılacak yoksa temin edecek temin ederek abdestle mi kılacak niyet etmenin nedir şüphesiz değil mi? Ya adama diyebilir miyiz ya sen abdest de olsan namaz kıl hayır söylemedir bu adam peki niye söylemesin ki bu adama nasıl bulmuş hisse olan insanın hükmü olarak hükmen o su bulamama hükmündedir yani hükmünden şunu anlayacaksın su bulamama hükmündedir yoksa su bulamama değil yani hisse olarak su bulamama değil ama sanki suyu hiç bulamamış gibi hükmen tamam o yüzden demek ki bütün bu örneklerden bunu anlıyoruz ya şu duvarına ya hissi olarak olur ya da ne hükmü olarak olur halbuki insanlar bu ayeti okuduğu zaman öğren tecrübeyini su bulamadığınız zaman ilk olarak ne anlıyor hissi olarak bulamadığını anlıyor şöyle bir daha düşündüm o yüzden Arap dil edebiyatında vücut manası tamam mesela birçok da Nebisos'un yani devesi olmanın malı yoktur şimdi devesi olmanın malı yok yani Arap dil edebiyatında bunlar çok mariftir emaneti olmayanın imanı şimdi adam emaneti yani şey bundan mı çıkar şimdi işte bu olmama var olmama vücut olayı falan bunlar tamamıyla uzun bir atet yani bunlar fıkıh kitabında fukahalar verir bunları anlatırlar onun sonra e, tabi fıkıh okumak gerekir uzun bir atet yapmak gerekir e, kitaba göstermek gerekiyor yani e, Kur'an'ın gerek Allah subhanahu ve teala'nın kelamı gerek Nebi Sasa'nın kelamı çok geniş çok dolarlatlı tamam yani e, Ahmet'in Mehmet'in gibi zaten e, bir cümle olması adet olur işte Allah subhanahu ve teala bu Kur'an'ın içini götürüyor meydan okuyor ama ayetlerinde meydan okuyor yani bugün bir Mekke'de müşrik şey çıkamaz bir şeyler söylerdi al getirdim de, ya bugün bir kitap, kitap eder al getirdim bu Kur'an'ın için ne ayırt edecek onu Kur'an'ın bir şey olduğunu bilgi verebilirler şey işte bu insanların bütün bu kelamlarına baktığımızda hiçbir ilmi değer bulamazsın ama Allah subhanahu yorumlarını öyle bir, bir ayetten fukahalar, alimler sebep olmaz ve yüzlerce binlerce manalar şöyle cümlelerin yapıları vardır, kelimelerin yapıları vardır delalet ettiği manalar vardır, silah silah vardır o yüzden biz zaten her zaman diyoruz bütün bu naslar olsun, bütün bu deliller olsun hepsi alimlerin fıkhalarının üçünü altında öğrenir hepsi aksi halde ne? hepsi, hepsi yarım yamalak öğrenir vesaire şimdi bu konumuza dönüyoruz bulamama nasıl olur dedik ya hissi olarak olur ya da ne hüküm olarak olur ya da ne yerler işte ya da ünlü olarak olur tamam şimdi ünlü olarak bir şeyin bir şeye vakıf olamamakta sanki hiç sen onu bulamamak tamam hiç sen ne onun tamam o yüzden Allah subhanahu ve teala ayette su bulamazsınız dediğinde hissi olarak mı bulamazsınız hüküm olarak mı bulamazsınız bulamazsınız yoksa ilmi olarak mı bulamazsınız hayır yani ne? ıslat ediyor buradan anlıyoruz ki yani içinde ne yapıyor Allah subhanahu ve teala'nın bu kelamı bu ayeti içinde içeriyor şimdi bu adam hissi olarak buldu mu suyu hissi olarak yani diyelim ki burada iki kap var mı biri pis biri temiz hayır dolanmıyor bu adam hissi olarak buldu mu buldu değil mi hükmü olarak buldu mu bu adam suyu kullanmaya kadir hükmü olarak da buldu doğru mu ama ilmi olarak ilmi olarak bulamadı tamam mı son cümleyi daha tekrarlayalım oraya çoğunlukla dedi ki ayette su bulamazsanız dedi bulamama umum gelmiş Allah subhanahu teala şu şu şu noktada bulamazsanız dedi umum o zaman biz bunu umum üzerine bırakalım vücut kelimesine dahil olan bütün siyah şibahlarıyla vücut kelimesine dahil olan her manayı bunun için alırız ve bu, bu da baktığımızda mesela tahrir ettiğimizde sadece şu mana çıkar ya kişi suyu hükmü olarak bulamaz ya hissi olarak bulamaz ya ilmi olarak bulamaz tamam mı? hasta bir insan hükmü olarak bulamamıştır hissi olarak bulmuştur çöldeki bir insan hissi olarak bulamamıştır tamam mı? ama odaya giren insan da çok iki tane kap var birisinin ki sevdiğini biliyor ama ayırt edemiyorum bu adam hissi olarak sınırmış mıdır? bulmuştur önünde adam hükmü olarak bulmuştur yani hükmü bunu bulmuştur yani ne manada kullanmaya onu peki ee, üçüncüsü ünlü olarak bulmuşumdur bu adam halde ilmen ayıp edemiyorum tamam mı bakalım işte olay burada o yüzden bu adam ayetin kapsamına dahil nedir o ayet şu bulamazsanız neyde bulamazsanız ya ilmi olarak gerek ilmi olarak gerek hissi olarak gerek hükmü olarak şu bulamazsanız bu adam ilmi olarak şu bulamıyor nasıl ilmi olarak yani ayırt edemiyor hiçbirinde bir kavmi yok ayırt edemiyor o yüzden zaten Elif Rahim Allah ibn kullanmış öyle bir cümle kullanmış ki bence e, su ve e, temiz ve pis su olursa ikisini bırakın demeyin ayırt edemeyecek şekilde birbirinde olursanız o zaman ne yapın diyor o zaman işini terk edin temin etme yoluna girin e, aklıma hazır güzel bir örnek gelmişken onu da verin mesela diyelim ki bir insan mezara tane atıldı veya bir cezaevine atıldı veya herhangi bir kişi tarafından zalim tarafından hapsedildi pa parmaklıkların parmaklıklar senininde bir metre ileride ne var su var ama parmaklığın içinde toprak da var tamam toprak da var doğru mu peki e, e, bir insan abdestin namaz kılacak yoksa çünkü su var yanında ama uzanamıyor elini uzatıyor parmaklar arasından yetişmiyor ee, ama bulunduğu odanın içerisinde oluyorum adama diyeceksin sen abdestsiz al böyle mi diyecek yoksa teyemmüm et tabii ki teyemmüm edecek peki bir süre ki hayır Allah subhanahu ve teala diyor ki su bulamazsınız bu adam bir su önünde işte daha daha ne düşünüyorsun bize ne diyor işte bak ne diyor? işte bu adam hükmen ne? hükmen suyu bulamadı hissi olarak suyu buldu hükmen bulamadı o yüzden bulma kelimesi çok önemli tamam mı? gerek bunu Arap dilinde teyit eder teyit eder cümlenin yani ayetin ünlülüğü de ne yapar? teyit eder tamam o yüzden bir insan pis suyuyla temiz suyu ayırt edemeyen bir insan suyu bulamamış, bulamamıştır ve bu ayetin kapsamına dahil olacak Yeni bir noktadan da rahimahullah diyor ki yine çay, koku olan bir tahir olan bir söylenlerdir yani olarak hangisinin sahip hangisinin sahip olduğu belli değilse sonuç olarak her ikisi ünlüye de abdest hem de ikisi ünlüye de zaten her ikisiyle de abdest alır Rahimullah diyor ki müşterihar hurun bi tahirin tavadda min kulli vahimin minhuma yine şayet tahir olan bir su tahir olan bir suya benzerse yani suların hangisinin tahir hangisinin tahir olduğu belli değil için bu suların her ikisiyle de ne yapar? Abdest Şimdi dünya mektubunu bakın. Tahur neydi? Temiz olur, temizlensin. Tahir ne? Temiz olur, temizlensin. Mesela tahura örnek, yani bildiğimiz asıl üzerine yaratılmışsın sen işte bizim evde çeşmelerimizden gören gökdelenden busun. Bu tahur. Temiz ve temizlensin. Tahir ne? Tahir şu, düşün ki bir tanesi var temiz bunun içerisine başka temiz bir madde katılmış mürekkep, çay, boğulu böyle bunun tadında saygı eşlemiş ne olmuş? tabir çahilse e, artık su olmaktan çıkarmış bu ne? bu temizdir değil mi? çünkü içine düşen madde temiz ama temizleyici mi? değil biz bunu geçen derslerde anlattık işte böyle temiz olup temizlemeyen suya ne dedik? tahir tamam şimdi diyor ki müellif rahimallah işte böyle bir su tahir ile tahir su birbirini ayırt edilemeyecek şekilde benzersiniz ne diyor cümlenin tam kendisi noktalarının bir müşahir tahir olan bir su tahir olan bir suya benzerse yani suların hangisinin tahir hangisinin tahir olduğu belli değil ise bu suların her ikisiyle de abdest yani ne yaparsın her ikisiyle de abdest alırsın şimdi ben odaya diyorum. bir tanesi tahir bir tanesi tahir ikisiyle de abdest alırım bilmiyorum ama hangisi tahir yani bir kaptan bir abdest alırım sonra bir kaptan bir, bir abdest alırım şimdi o zaman yüzde yüz yüzde doksan dokuz yüzde yüz temiz suyla abdest almış oluyor mu? oluyor değil mi? Çünkü birisi temiz olur yani tahıl suyla abdest almış oluyor mu yüzde yüz? oluyor çünkü bir tanesi tahıldır bir tanesi tahıl ikisinden ayrı ayrı abdest alınca birer kere ne oldu? ikisinden abdest alınca birer kere ne oldu? tahıra mutlaka isabet etmiş oldum yok. İster birincisinde isabet edin ister ikincisinde bu Allah'ın ilmidir zarar var mı e, tahir suyla çünkü tahir su zaten ne? temiz senin vücuduna bir isabet etmesi ötürü sana bir zarar vermez istersen ikincisinde ona denk gelmiş ol ister ilkinde denk gelmiş ol hiçbir şey ifade etmez hiçbir sorun değil neden? şimdi ben diyorum ki çay falan üzerine döküleceğim çay dökülçü, mürekkep dökülçü şimdi o bedenim veya elbisen veya o namaz mekanı senin Anladınız değil mi? O yüzden burada ikisinde veya ikincisinde ifade etmek hiç önemli değil Tamam Şimdi burada Hanbeli mezhebi böyle söylüyor Tamam Ancak Şimdi bu, bunun elifi kimdir? İbn-i Kudam'ın elifi i̇bn Şimdi İbn-i Kudam'ı böyle söylüyor Bu İmam Ahmet'ten de bir diyor Şimdi neden bunu söylüyor özellikle? Şimdi aslında Hanbeli mezhebinde meşhur olan bu değil İbn-i Kudamı Hanbeli imamlarından ama kendi mezhebinin içinde zayıf olan ikinci görüş almış yani Hanbeli mezhebinde meşhur olan bu şekilde değil Gerçi bu İmam Ahmet'in ikinci bir görüşüdür zayıf olan görüşü Hanbeli mezhebinde daha güçlü meşhur olan görüşü tercih etmemiştir bu İbn-i Kudamı Halbuki Hanbeli mezhebinde meşhur ve güçlü olan görüş kendi içlerinde meşhur ve güçlü olan görüş bu konuda bir avuç ondan alırsın bir avuç ondan alırsın yani bir avuç aldın su yıkadın bir avuç da ondan aldın yıkadın sonra bir kere ağzına su verdin tamam öbüründen de bir kere ağzına su verdin yüzlerini yıkadın yüzünü yıkadın birer kere falan sonuçta ne oldu mutlaka ne isabet ettin tamam ister ilk avuçta temiz suya ister ikinci avuçta temiz suya isabet et önemli değil sonuçta içen temiz suyla mutlaka ne almış oldun abdest almış oldun o tahir suyun da senin bedenine elbisene vesaire isabet etmesi sana bir zarar vermez çünkü o pis değil burayı anladık ancak ahı ee, tabi bu bu iki mesele bu şekilde hamdelimizde var. Şimdi bir de üçüncü bir e, görüşler var ve diyorlar ki teharbe eder araştırır iştihadı zamanını tamam bakar böyle karinelere bakar falan zanına hangisi galipse ha Allahu alem budur tahmin olan onunla alır bir işi hadi akı şimdi bir soru sorsam ben inşallah bir örnek ver nasıl tahmin ile tahmin ne olabilir acaba ve sen bunu ayırt olamazsın o yüzden bazı alimler demiş ki yani her, her ne kadar bazı fıkıh kitapları buna örnek vermeye çalışmışsalar dahi e, yani bu durumun nasıl vuku bulacağı düşündürücü nasıl vuku bulacağı düşündürücü Allah'u amin yani var bazı örnekler verebiliyorsun ama biraz da bunun vuku bulmak Rahimullah diyor ki Eğer yanında bulunan temiz elbise elbise ile benzeşirse yani temiz elbiseler elbiselerle elbiselere karışırsa yanında bulunan tüm elbiselerin sayısını da ayrı ayrı elbiseye namaz kılar ve sonra bir başka elbiseyle daha bir daha bir namaz ilave eder Şimdi bunu da biraz karışır diyor ki Rahimullah ve müştebehü siyabın tahiratun bi necisetin salla fi kulli sevgin bi adedin nefsi ve zade salaten eğer yanında bulunan temiz elbise hiç elbise ile benzeşirse yani temiz elbiseler pis elbiselere karışırsa yanında bulunan pis elbiselerin sayısınca ayrı ayrı elbiseler ile namaz kılar ve sonra bir başka elbiseyle ve sonra bir başka elbiseyle daha bir namaz ilave eder yani buna bak cümle şu bir ki ameli metodu İbn-i Kulağın senin diyelim ki elbiselerin var bunların bir kısmı bir kısmı konuş sen bunları karıştırdın birbirine mesela 10 tane elbisen var eşitiz eşitimiz bunları karıştırdın bilmiyorsun diyor ki sen pis elbiseler sayısınca namaz kılacaksın yani öğle namazın şu an öğle namazı var sen öğle namazını kılacaksın kaç tane elbise düştü? 5 5 kere öğle namazını kılacaksın ve her her kıldığında elbiseyi değiştireceksin sonra o pis sayıların pis, say, e, pis elbiselerin sayısına bir sayı daha ekleyeceksin bir elbiseyle daha alacaksın sonra yüzde yüz neye isabet sen? temiz bir elbiseye isabet edeceksin değil mi? şimdi 10 tane elbise var tamam 10 elbise öğle namazını kılıyorsun tamam beş kere beş kere dört kılacaksın yani beş kere öğle namazını farzını kılacaksın ilk, e, ilk kıldığında beş elin e, ilk kıldığında on elbise içerisinde bir tanesini giydin pise denk gelmiş olabilirsin değil mi ihtimal ikincisinde de pise denk gelmiş olabilirsin üçüncüsünde de dördüncüsünde de beşincisinde de hepsinde pise denk gelme ihtimali olduğu için bir namaz daha iade edersin ayrı bir elbiseyle çünkü her namaz kıldığında sen ayrı ötten değiştiriyorsun elbiseyi ilk beşinde tesadüfen veya tesadüf demiyorum buna yani ilk beşinde çok az da ihtimal olsa olabileceği için sen bir namaz daha ilave edeceksin yani altıncı şey, öğle namazını başka bir elbiseyle kılacaksın zaten elbise sen beşi geçemediği için altıncında mutlaka isabet edeceksin temiz elbise tamam ee, bu da Hanbeli mezhebinin mütebarlarından bu da ne Hanbeli mezhebinin mütebarlarından yani üç mezhepte e, Şafii mezhebi, Hanefi mezhebi ve Maliki mezhebi diyorlar ki hayır sahabeyi edersin araştırıyorsun e, zanına galip olan şeyle amel edersin e, ve razı olan görüş de görüşü yani burada Şafiler, Hanefiler ve Malikilerin görüşü Allah Allahu Alem razı olan görüşü neden? çünkü benim bir sürü örnekler zikrettik neydi o örnekler? Ee, bu türlü olaylarda İslam e, ümmete meşakkat vermemiştir ve galebet zan yani zanına galip gelen şeyle amel etmeyi ona e, meşru görmüştür ve bunda birçok birçok bir var tamam mı? işte o namazın üçüncü kılımda kılım galebet zan yapacak yerlendim mi yerlenmedim mi galebet zan yapacak bunda bir sürü tamam 4 şahit getirdin galibetizden 4 şahit bunlar mutlaki yalan atmaz ama ihtimal bir de olsa yalan da atabilir adamın rejiminde edilecek bir şey tamam. yani çok önemli değil çünkü İslam ümmetten meşakkatı kaldırmıştır ha, e, bu mesele ile peki az önceki mesele yani temiz suyla pis su mevzusu vardı ya orada ne taharri etmemiştim orada dedik ki e, Hanbeli mezhebinin mütevatlarından ve razı olan görüş Hanbeli mezhebinin görüşü demişti hatırlarsan peki buradan ya cumhurun görüşü vaciptir dedik taharri eder evinde taharri etmek çünkü evinde bedel vardır tamam arasında o mevzuyla bu mevzu arasında fark var ee, bir de bedel dışında Allah subhanahu wa ta'ala e, ayette vücuttan suyun zürriyetinden bahsediyor bu iki karimelerden dedilerden dolayı e, orada farklı sorulur burada ne farklı sorulur o yüzden Allah-u Alem burada razı olan göre cumhurun görüşüdür yani o beş öyle bir şeyi alıp sırayla büyüdük 5 tane namaz sonra 6. namaz yine bir elbiseyle vesaire e, bu konu racisi biraz izin atarsın e, ee, galibetin zanlı elbiseni koklarsın bakarsın pislik görmeye çalışırsın falan temiz ee, olduğu zannına gelen elbiseyi alıp giyersin ondan ne yaparsın namaz kılarsın bu senin için İslam'da zaten yeter Allah'u alem sallallahu aleyhi